تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا تعب الشعر يا ربيب المعاني أويلا وتقرت سحائب الألحان أويلا وتقرت سحائب الألحان أويلا صحبة الخير وقد أشرق نور أويلا صحبة الخير وقد أشرق نور أويلا من محياك قد أضاء كياني أويلا من محياك قد أضاء كياني أويلا سعيد الشعر يا ربي رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا يا أهلا فقد الله جل شانه دانس ما صلى سلام عليه وسلم الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Pa vi koji vjerujete, bojite se Allaha Đerlešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, večera ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti o Dajjalu. Večera ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti o U prošlom, u prošlom predavanju je bilo govora o pojavi imama Mehdija. I govorili smo kako je stanovište ehli sunnata vel kada je u pitanju pojava čovjeka pred dan koji će se zvati Mehdi. Čije će ime biti Muhammed, sin Abdullah. Ono što će se desiti, da kažemo odmah poslije Mehdija, u stvari za vrijeme samog Mehdija, jeste pojava Dejjala. Ja sam siguran da ste vi sigurno bar nešto ili čuli, ili slušali, ili čitali kada je u pitanju Dejjal. Međutim, svi mi koliko god da smo pročitali ili slušali ili čuli, sigurno tom događaju nismo dali onoliko pažnje koliko taj događaj zaslužuje. Zbog čega kažem ovo? Kažem ovo zato što ako bi se vratili na hadisa Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, vidjeli bi da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam veliku pažnju posvećiva ovom događaju. I ne samo poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nego nije bio ni jedan poslanik kojeg je uzvišen Allah poslao, a da svoj narod nije upozorio na pojavu Dejjala. I zato je zabilježi ima Buhari muslim u svojim sahihima od Abdullah ibn Omara radijallahu ta'ala anhu da jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio o Dajjalu pa je rekao wa inni la unzirukumuh i kaže ja vas upozoravam na Dajjala kaže ma min nabijin illa anzarahu qawmahu i kaže nije bio ni jedan poslanik a da svoj narod nije upozorio na Dajjala لقد أنذره نوح قومه Kaže i Nuh, i Nuh a.s. koji je prvi poslanik, jer Adam a.s. je bio vjerovjesnik, prvi poslanik je Nuh. Kaže i Nuh je upozorio svoj narod na Dejjala. Ali kaže poslanik sallallahu sallam, ali ću vam ja reći nešto što nijedan narod, što nijedan poslanik nije rekao svom, svom narodu. Što nijedan poslanik nije rekao svom narodu. Kaže, innahu a'var. Kaže, on je čorav u jedno oko a vaš gospodar nije čorav. To jeste vaš gospodar nije, nije takav. I zato također ako se vratimo na sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo da je došlo dosta, dosta hadisa. I da vidimo da je u raznim prigodama poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio o ovoj pojavi. Zbog čega je toliko govorio o Dajjalu? Draga braćo, kao što je došlo u nekim predajama, nekim rivajetima, vjerodostojnim hadisma poslanika alaihi salatu salam. da je poslanik sallallahu alaihi wasallam pojavu deđala nazvao da je to najveće iskušenje da je to najveće iskušenje koje je zadesilo čovečanstvo. U stvari koje će zadesiti čovečanstvo. I u historiji cijelog čovečanstva nije bilo niti će biti iskušenje kao što će biti iskušenje kada se pojavi Dejjal. Kada se pojavi čovjek koji se zove i zato vidimo, radi te važnosti i radi te bitnosti, i prijašnji poslanici su pozaravali svoj narod na to. Iako su <clears throat> možda znali da neće doći za njihovo vrijeme. Međutim, radi važnosti i zato što je to najveće iskušenje koje će zadesiti čovjeka i čovečanstvo, svi poslanici su ukazivali na Dajjala. I također ono što vidimo mudrost u tome jeste, draga vraća, što ovim hadisima se traži da čovjek bude spreman za susret sa Dajjalom. I zato je poslanik sallallahu alaihi wasallam nas uputio na koji način da se čovjek sačuva prije susreta sa Dajjala, na koji način da moli Allah Đelešanu da ga sačuva, šta da radi. Ono momentu, ako se zadesi kada se pojavi Dajjal. I na kraju, ako čovjek bude u prilici da se lično suoči sa njim. Šta da mu kaže, šta da mu rekne, šta da prouči, kako da postupi, upozori nas je na to poslanik sallallahu alaihi wa Međutim, pogledajte subhanallah tu mudrost. Ako je deđal najveće iskušenje za čovečanstvo, i ako čovjek bude spreman za to iskušenje, to znači da je svako ono iskušenje koje je manje od toga iskušenja, da je čovjek za njega šta? Da je čovjek za njega spreman. Ako budemo spremni za iskušenje koje se zove deđal, to znači da ćemo za svako drugo iskušenje pogotovo biti spremni. A kao što ćemo kasnije vidjeti, da danas veliki broj iskušenja sa kojima se čovjek susreće, jesu od one vrste, da tako kažemo, iskušenja sa kojima će doći i sami dečaj. Dobro. Na samom početku, da postavimo pitanje, da vidimo kada će se pojaviti dečaj. Kada će se pojaviti dečaj. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam nije tačno odredio kada će se pojaviti Dajjal u smislu te i te godine, kao i mnoge druge stvari. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wasallam nam je spomenuo da će nakon određenih događaja da će se pojaviti Dajjal. Pa je tako imam Ebu Davud u svom sunanu, hadis, od ashaba koji se zvao Dhu Mihbara, da je ovaj ashab čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da govori. I sada čuvamo hadisu biti govora biti govora, o sukobu koji će se desiti pred sudnji dan između muslimana i, kako poslanik sallallahu sallam naziva Rimljana. Međutim, misli se zapadnjaka. Znači, ljudi koji su, koji su sa zapada. I ta bitka, i taj događaj se također spominje u kršćanskim i židovskim knjigama. I taj događaj se kod njih zove kako? Zove se Armagedon. Taj događaj isti je spomenut u hadisma Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa i islamski termin zato je al-malhama. Islamski termin zato je al-malhama. I zato kada su Hadis hadisma spomni al-malhama, jer kad islamski učenjaci kažu al-malhamatul kubra, veliki sukob, misli se na, na taj sukob koji će biti, koji će biti pred dan. Pa tako u ovom hadisu, poslanik sallallahu alaihi nam govori o ovom događaju. Zato što upravo u tom momentu, kada bude taj sukob, pojavit se deđal. Pa tako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam satusalihuna ruma amina. Kaže, bit će period kada ćete sklopiti sporazum sa Rimljanima. Misli se, kao što smo rekli, sa ljudima sa zapada. Bićete u sporazumu sa njim, to jeste u primjeri. Neće biti rata između vas. Fetahzuna hum wa antum aduwa min varaikum. Pa ćete se vi i oni boriti protiv svojih neprijatelja. Ovo može da znači e, ispravno mišljenje da to znači da će se svak boriti protiv svog neprijatelja, ali neće se oni sukobiti. Međutim, jedan broj islamskih učenjaka kaže <clears throat> zajedno ćete se boriti protiv jednog neprijatelja. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam kaže fatun sarun, pa ćete u tim ratovima, da budete u sporazumu sa njima, kaže vi ćete pobježivati i ćete ratni plijen i vraćat ćete se sigurni. Kaže, sve dok ne dođe moment hatta tenzilu, dok ne dođe moment, kaže, kada budete vi i oni, kaže, bi mrđin, zutu luri, kaže, dok budete na jednom području, na jednom mjestu, kaže, koja je ravnica na kojoj ima malih brdašca. U hadisu muslima, poslanik alaihi salatu wasalam je to mjesto nazvo El A'maq ili Dabik. Znači mjesto da se zove A'maq ili mjesto Dabik. I ta dva mjesta su danas dva mjesta koja se nalaze u današnjoj Siriji. Tačnije gore u kantonu Halepa, grada Halepa, blizu turske granice i na primjer kada bi pogledali slike tog mjesta A'maq i Dabiq, vidjeli bi upravo onako kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pisao, znači to su ovako velike ravnice na kojima se nalaze, na kojima se nalaze mala brdašta. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, sve dok zajedno ne budete na tom području. Pa će jedan čovjek kaže fa yarfa'u pa će, kaže čovjek, min ahlim nasaranije, pa će, kaže čovjek kršćanin, kaže, uzdignu tada krst. I reći će galeba salib, i reći će pobjedio je krst. Pa će jedan od muslimana se kaže fajagdibu ređulun minal muslimin. ja ređulun minal Pa će se jedan muslimana ljutiti, pa će ustati i slomiti taj krst. Znači pogledajte, to će biti vrijeme i period kada su muslimani ponosni. Znači samo zato što jedan kršćanin uzdigao krst i što je rekao Galeba Salim, pobjedio je krst, musliman će ustati i slomit će taj krst. Toliko će biti šta? Toliko će biti ponosni. A pogledajte još na početku hadisa da je poslanik alihi salatu wasalam rekao Fetun sarun, pa ćete u tom periodu pobjeđivati. <clears throat> pa će kaže tada, posle tog događaja, kaže kršćani će prekršiti ugovor i onda će kaže doći melhame. Onda će doći, onda će to, doći taj veliki sukob. U hadisu je zabilježi ima muslim, u svom sahihu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je još opisao taj događaj. Pa kaže, poslanik alaihi salatu wa sallam, napomnije hadisu muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, Neće nastupiti sudnji dan sve dok ne budete, sve dok ne dođu Rimljani na mjesto koje se zove Amak ili Dabit, koje smo pojasnili. Znači mjesto današnje Sirije. Pa kaže, pa kaže, da će tada izaći vojska iz Medine. Izaće vojska iz Medine i kaže poslanik Anihi salatu wasalam, to će biti najbolji ljudi na zemlji. Najbolji ljudi na zemlji. Tog momenta će biti ta, biti ta vojska. Pa će doći ispred tog neprijatelja. Pa će ovaj neprijatelj reći, dajte da dođemo do oni koji su porobili naše. Pa da im se osvetimo. To jeste do onog dijela vojske koji je prethodno porobio jedan dio našeg naroda. Pa će vi reći kako da pustimo, kako da pustimo između nas i naše braće, to jeste da uzmijete braću. Pa kaže poslanik alihi salatu wasalam, obratite dobro pažnju na ovaj dio hadisa. Kaže, fe hezimu thuluth. Kaže, onda će doći do sukoba između kršćana i muslimana, pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, jedna trećina vojske muslimanske će izgubiti. To jeste zato što će pobjeći sa bojnog polja, od te vojske. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, وَلَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا Kaže ta trećina, kaže toj grupi i toj trećini uzvišeni Allah nikada neće oprostiti. Zbog čega? Radi bježanja sa bojnog polja. I zato je došlo od isma Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da je bježanje sa bojnog polja jedan od najvećih grijeha. Kaže, وَيُكْتَرُ ثُلُث Kaže, jedna trećina će, kaže, biti ubijena kaže afdalu šuhada inda Allah. Kaže to će biti najbolji šehidi kod uzvišenog Allaha. Najbolji šehidi kod uzvišenog Allaha. Kaže wa yaftatihu thuluth. A jedna trećina će ostati i pobjedit će. I poslanik alihi salatu wasalam, obratite sad pažnju na jednu stvar, tu ćemo stvar spomenuti kasnije. Ta skupina koja će biti ustrajna, koja će pobjediti, poslanik sallallahu alihi wasalam kaže la iftanuna ebeda. Kaže, nikada više neće biti dovedeni u kuću. Allah subhanahu wa ta'ala će i tako nagrati da, da ta vojska radi tog svog momenta nikada poslije toga neće biti iskušana. I ta trećina kaže فَيَفْتَتِحُونَ الْقُسْتَنْتِنِيَ I kaže, oni će osvojiti grad. Znači nastavit će dalje da idu od mjesta, znači današnje mjesta koje je na granici današnje Sirije i Turske i doće do Istanbula, do Carigrada i kaže Feftahun al Konstantinije i osvojit će Carigrad. Znači ovdje iz hadisa, <clears throat> iz ovog hadisa vidimo da će biti osvajanje, ponovno osvajanje Carigrada. Ne ono koje je bilo za vrijeme Mehmeda al-Fatiha, nego da će doći do ponovnog osvajanja Carigrada. I onda kaže poslanik alaihi salatu wasalam, i kada osvoje Carigrad, dok budu dijelili ratni plijen. Kaže, kad budu ostavili svoje oružje, doće im glasnik i reći će im, izašao je Dajjal. Znači on će imati znanje kod sebe o kao što svaki musliman ima. I doće glasnik koji će reći, izašao je Dajjal. I on će požuriti prema Šamu, prema današnjoj Siriji i Palestini, međutim to će biti lažna dojava. Međutim, kaže, kada dođe do Šama, kaže, onda će uistinu izaći. Onda će Dajjal uistinu izaći. I kaže, onda su, kaže, onda dok se oni budu pripremali za borbu protiv njega, i kaže, posafali su se da obave namaz, kaže, sići će Isa a.s. I zato sljedeće predavanje ćemo govoriti o silasku Isa salam. Znači Isa salam će sići i svojom dušom i svojim tijelom. I onda će biti ono, kao što smo spomenuli, kad smo govorili imamu Mehdiju. Onda će mi reći jedan da Isa a.s. predvodi namaz, međutim on će odbiti. I onda će imam u tom namazu biti ko? bit će Mehdi. Imam u tom namazu će biti Mehdi. I onda kaže, kaže poslanik alihi salatu kaže kada ga vidi, kada ga prvi put, kada prvi put Deđal ugleda Isa, kaže počeće da se topi kao što se so u vodi topi. Zato što je došlo u hadismu poslanika alihi da će Allah subhanahu wa ta'ala Isao alihi salam kada siđe dati takav miris, da svaki nevjernik koji bude u njegovoj blizini da će umirati. Da svaki nevjernik da će umirati. I zato će <clears throat> zato će početi Dejjal da se topi. Međutim, vidit ćemo kasnije da će ga Isa ubiti svojom rukom da poja, pokaže njegovim sledbenicima da nije, da nije nestao. Znači tako da vidimo da kažemo kada je njegova pojava, kada će se pojaviti? Pojavit će se nakon što muslimani osvoje ponovo Carigrad. I kada, znači u onom momentu, znači to je za vrijeme Mehdija, znači kada će sići Isa, Isa alaihi salam. Draga braćo, poslanik sallallahu alaihi wasallam je u svojim hadisima, međutim ovo ćemo ukratko samo spomenuti, spomenuo osobine Dajjala, odnosno izgled njegov i kako izgleda. Pa je došlo da je nizak, da je džesim jakog tijela, da je jake i čičkave kose, e, da je krivih noga, Međutim, ono što je mnogo, mnogo spomenuto u hadisma poslanika alaihi salatu jeste da je a'war, jeste da je čorap u jedno oko. I zato ako se vratimo na ove hadise, vidjet ćemo da u nekim hadisima se spominje da je mahana u desnom, a u nekim da je mahana u lijevom oku. Međutim, imam Nevavi, ja ovu stvar dobro zapamtite, imam Nevavi u svom komentaru muslima, kaže da kada saberemo sve ove hadise, da dolazimo do zaključka, da Dejjal nema jednog oka. Međutim, i u njegovom drugom oku je mahana. I u njegovom drugom oku je mahana. Međutim, pogledajte, poslanik alaihi salatu wasalam najviše je ukazivao na tu mahanu Deđal. Da nema jednog oka. Da ima mahane u očima. Zbog čega? Zato što će doći deđal kao što ćemo vidjeti. I on će tvrditi da je šta? Da je Bog. Ne uzubillahi ta'ala. Međutim, znači nešto što je najvidljivije na čovjeku. To su njegove oči. Znači, bit će jasno kako će on biti Bog kako će biti božanstvo kad on sam ima mahanu? Prvu, odmah što vidiš na njemu, njegovo lice vidiš mahanu. Kako ta osoba može da bude Bog? Audu billahi ta'ala. I zato, subhanallah, znači to isto poput ljudi zulumčara, koji misle, na bila billahi ta'ala, da su oni nešto, da mogu da rade šta hoće. Međutim, Allah Đelešanu njima dao neku mahanu. I ako su moćni, ako imaju snagu, ako imaju moć, sve što ne mogu svoju tu mahanu, tu bolest, to što imaju kod sebe da otklone. To samo ukaziva na slabost, na slabost čovjeka i zato isto to došlo kada u pitanju kada u pitanju leđa. Također je došlo da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da će između njegovih očiju, kao što je došlo hadis u Buhari, da će između njegovih očiju pisati kafir. Harf kaf, fa i ra. Što znači nevjernik. I kaže poslanik alaihi salatu salam to će moći pročitati svaki vjernik. Znači to što piše između njegovih očiju, moći će pročitati samo vjerni. Pa kaže poslanik alihi salatu wasalam, katib, a u gajru katib. Znači, znao čovjek pisati ili ne znao pisati, moći će to da pročita. Znači, to je nešto što će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dati čovjeku, muminu, radi njegovog imana, da pročita tom čovjeku među očima da mu piše kafir, da mu piše nevjernik. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je također pojasnio odakle će se pojaviti. Pa je tako došlo u vjerodostojnim hadisima da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da se pojaviti iz mjesta koje se zove Horosan. Prošli put smo također govorili, rekli smo da Horosan je gdje? A? Područje današnjeg Irana i Afganistana, otprilike, znači tamo taj dio se nekad zvao Horosan. Međutim, u hadisu muslima, koji je zabilježi ima muslim u svom sahihu, je došla jedna predaja od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu hadis u kojem poslanik sallallahu alaihi sallam kaže da će Dejjala slijediti. Kaže, jetbe'u deđal min jehudi asbahan sebe'una elfa. Kaže, slijedit će židovi Asfahana. Asfahan je provincija u središnjem Iranu. Znači, u središnjem Iranu ima jedna provincija koja se zove Asfahan. I poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže da će 70.000 židova iranskih iz Irana da će slijediti Dajjala. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam tajali se. Kaže imat će pokrivače na svojim glavama. I zato ako ste vidjeli, znači, znači, e, nešto što čovjek stavlja na svoju glavu da se pokrije, znači, kao što, slično kao što Arapi stavljaju na svoje šalare. Znači, ako vidite, i <clears throat> tačnije kada bi također otišli na strance, na primjer, internetske strance e, židova u Iranu, vidjeli bi da je od njihove odjeće, da su pokrivače koji stavljaju, koji stavljaju na svoje glave. I zato danas, danas trenutno, e, u Iranu ima oko 25 do 30 hiljada židova. Danas trenutno u Iranu ima od 25 do 30 hiljada židova, međutim vidimo da ovdje poslanik sallallahu alaihi sallam kaže da će <coughs> da će Dajjala slijediti 70 hiljada židova iz Asfahana, to jeste iz današnjeg, iz današnjeg Irana. Dobro, ovo su neki da kažemo osnovni podaci vezani za Dajjala, Svim što ovdje napominjem da je vjerovanje jehli sunnata val džemata da je deđal čovjek. Znači da je obični čovjek kome je Allah Đelešanu dao mogućnosti da bi sa tim stvarima iskušao ljude. Iskušao, iskušao čovječanstvo. Znači isto kao što imamo da Allah Đelešanu ljudima koji se bavi sihrima, sihrbazima. Da je dao da nekada mogu da dođu i da obavijeste ljude o stvarima koje u osnovi samo uzvišanje Allah zna. O stvarima gajba. I zato kaže, a taj mi pogodio. Mada oni u lažu. Međutim, znaju da pogode. Kako pogode? Pogode zato što je Allah dao da pogode. Zato što je Allah Đelešanhu dao. Da šeitani mogu da čuju kada Allah Đelešanhu daje naredbe melekima. I onda sa nečim od toga što čuju dođu svojim sihrbazima i reknu. I zato onda dođu ti sihrbazima i ljudi i ljudima kažu. I onda nekada pogode. I ljudi kažu vidi znaju. Međutim opet to što biva. <coughs> biva sa Allahovim zato što je Allah Đalešanhu dao da oni to saznaju. Međutim, za razliku Za razliku od nekih prijašnjih pravaca i sekti, kao što su bile džahmije, jedan broj mu'tazila, haridžije, koji su odbacili ove hadise o Deđal. I također danas ima modernista koji kažu da Deđal da to u stvari znači moderna tehnologija, da znači ovo, da znači ovo, da znači. Međutim, kao što vidimo, u ovim hadisima poslanika alihi salatu sene gdje se tu radi o čovjeku. Dobro, ako kažu, na primjer, e, to što ima jedno oko, neki su govorili, to je televizor. Znači, televizor je stvari deđal, i zato vidimo da je došao u svako mjesto. Međutim, dobro, međutim, kako ćemo pojasniti one druge stvari koje ćete i sami vidjeti kroz ovo predavanje. Zato je vjerovanje ahli sunnata val džamata <coughs> da je deđal čovjek. I nema veze što se te neke stvari nisu u skladu možda sa današnjim stvarima. Što čovjek neke stvari ne može da poima. Međutim, čovjek mora da u to vjeruje. Jer vidjeli smo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za vrijeme svog života nagovijestio neke stvari koje će se šta desiti. Dobro. Međutim, sada da se dotaknemo stvari koja je najbitnija. A to je, draga braćo, što će Allah ni tom čovjeku, koji se zove Dajjal, dati određene mogućnosti sa kojima će taj čovjek zavoditi ljude. Pa tako od osnovnih, prvi tih mogućnosti, jeste da će imati brzo kretanje na zemlji. Da će imati brzo kretanje na zemlji i da neće biti mjesto na zemlji. Da neće biti grada, a da u njega neće ući. Osim u dva grada. I zato je zabilježi muslim u od ibn Sama'ana, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio upitan. A vidjet ćete da su ashabi pitali o tome. I šta koji to zadesi? Kao što su pitali o drugim iskušenjima. Pa je bio upitan Nisam malo Pa je tako bio upitan poslanik sallallahu alaihi wa sallam vama isra'uhu. Koliko brzo će se kretiti? Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kel gajfi istadbarat hurrija. Kaže poput kiše, poput kapi kiše kaže koje vjetar nosi. Dis koje zabilježi imam Bukhari muslim od Anasa radijallahu ta'ala anhu Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao Poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ليس من بلد إلا سيطأه الدجال dađal. Kaže, nema grada, a da u njega neće ući dađal. Illa Mekke wal Medina. Kaže, osim u Meku i Medinu. I onda je poslanik sallallahu sallam spomenuo da se nalaze meleki koji čuvaju Meku i Medinu i svaki put kada dođe, da pođe, da uđe, da će ga odbaciti. Također od iskušenja sa kojima će doći Dajjal, kao što je došlo u hadisu Buharije, od Huzeyfa radijallahu ta'ala anhu, jeste da će sa sobom imati nešto što otprilike liči dvijema rijekama. U stvari kao što je došlo u hadismu poslanika sallallahu alaihi wasallam da će sa sobom imati džennet i džahannam. Da će sa sobom imati svoj džennet i džahannam. I zato subhanallah pogledajte. Obratite pažnju na ovu stvar. Koliko će to iskušenje biti? A to je da će sa sobom imati dvije rijeke. Da će sa sobom imati svoj džennet i džahannam. zato kaže poslanik alaihi salatu wasallam u ovom hadisu koji zabilježi ima Buhari od Huzeifa radijallahu ta'ala anhu innama ad dajjal idha kharaja ma'an wa nara zaista će sa dajjalom biti kada izađe bit će vatra i voda biće šta? biće vatra i voda pa kaže što se tiče onoga što ljudi vide da je vatra kaže poslanik alihi salatu wasalam to je u stvari voda a ono što ljudi vide da je voda to je u stvari vatra koja prži pa kaže poslanik sallallahu, alaihi wa sallam, ako nekoga od vas zatekne to vrijeme, kaže neka uđe u ono što je vatra. Jer kaže to u stvari voda, koja je azbun baridun, koja je pitka i koja je hladna. Rivajetu muslima, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, ako neko od vas zatekne to vrijeme, fel juhmil, kaže neka zatvori svoje oči. To jeste toliko će biti iskušenje. Neka zatvori svoje oči i neka popije iz onoga što je vatra. Jer kaže to mu je, to mu je u stvari voda. Zatim također od iskušenja kao što je zabilio Žibn Mađe u svom sunanu od Ebu Umame radijallahu ta'ala anhu. Ebu Umam, ashab poslanika sallallahu wa u hadisu kaže kaže poslanik nam je govorio pa nam je kaže govorio većinu toga, to jeste tog momenta i upozoravao nas na deđala. I kaže, od onoga što je rekao, jeste da je rekao da će Dejjal doći čovjeku, lil a'rabi, čovjeku beduinu. I da će mu reći, a in im ba'athu laka abaka wa ummat. Kaže, šta misliš? Ako bi ti sada oživio tvog oca i tvoj majku, hoćeš li povjerovati da sam ja gospodar? Pa će reći, hoću. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, fa yatamathalu lahu šeitanani. Pa će, kaže, tada dva šeitana se pretvoriti u lik njegovog oca i njegove majke. Znači, pogledajte kako će mu šeitani biti na usluzi, na hizmetu. Pa kaže, pa će mu se pretvoriti i reći će mu ja osinko. o sinko. O sinko, kaže, ovo je tvoj gospodar, pa ga slijedi. Međutim, od možda najvećih iskušenja, najveće iskušenja, jeste iskušenje koje zabilježi ima muslim u svom sahihu od Nebuasa radijallahu ta'ala anhu, a to je da će Deđal kako će ići zemljom. Da će doći do naroda. A inače vrijeme kada dođe Deđal, da će biti vrijeme u kojem će biti mnogo suše. Biće i godina, a da kiša nikako nije pala. I doće, kaže, do naroda. I zatražit će da u njega povjeruju. To je sad on gospodar. Pa će povjerovati. Pa kaže, pogledaj, subhan ovaj dio. Kaže, fa ja'muru sama fa wal arda fa tunbit. Pa će, kaže, tada Dajjal narediti, opet se sa Allahovim izvinom, naredit će da se kiša spusti, i, kaže, kiša će se spustiti. I zemlji da proklija i kaže, zemlja će proklijeti. Pogledajte koliko će to iskušenje biti ljudima, koliko će ljudi povjerati da stvari božanstvo. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, mojatil qavm, i kaže doće do naroda, i kaže pozvaće ih, a oni će odbiti ta njegov poziv, pa će kaže otići a oni će, kaže, ostati fukara. To se sve što bude imalo od imetka, nestaće, crknuće, izgoriće. Zbog čega? Zato što su odbili njegov, zato što su odbili njegov poziv. Znači, zamislite, subhanallah, zamislite tog iskušenja, koliko će iskušenje biti kada dođe Dejjal. I također od tog iskušenja jeste hadis koji je imam Buhari od Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu, da poslanih sallallahu alaihi sallam kaže da će izaći jedan mladić da će izaći jedan mladić. I da će doći do njegovih ljudi, do ljudi Deđala. Će Deđal imati svoje sljedbenike. Pa ćemo da reći ko si ti? Pa ćemo da reći, kaže, hoću ovome da dođem do ovoga kome vi pozivate. Jer je, kaže on, jedan obični lažac. Pa će on reći, dajte da ga ubijemo. Dajte da ga šta? Da ga ubijemo. Pa će on reći, nemojte gubiti, zar nam vođa, to jeste Deđal, nije rekao da nikoga, niko nikoga ne može ubiti, nego jedino on može ubiti. Pa će, kaže, dovesti tog mladića pred, pred Dejjala. Buhari. Kad dovedu tog mladića pred Dejjala, ovaj mladić će reći, o ljudi, ovo je Dejjal kojeg je spomenuo poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ovo je Dejjal kojeg je spomenuo poslanik sallallahu alaihi wasallam. Pa će narediti da se udari. Pa će reći, vjeruješ da sam ti gospodar? mladić će reći ti samo e, obični deđal, ti si jedan obični lažov. Pa kaže pa će narediti da se taj mladić razapne i da se donese minšar, da se donese pila i da se mladić isprepolovi. I će pilu i tog mladića će isprepoloviti. Isprepolovit će ga toliko da će Dejjal proći između njegova dva dijela. Da će Deđal proći između njegova dva dijela. Međutim, nije tu iskušenje, nije to fitna. Nego je fitna kada Deđal kaže kum. Kada kaže ustani. I taj mladić će ustati i oživiti kao što je nekada bio. Znači prepolovi ga. Toliko da će proći između njega i onda će reći ustani i on će ustati kao što je nekada bio. Pa ćemo onda Deđale reći, kaže, e tu minu bi, da li kaže sada u mene vjeruješ? Hoće li ovaj dječak mladić povjerovati u njega? Reče, kaže, ma zittu fika illa basirata. Kaže, sada sam još više ubjeđeni, kaže da si ti deđal. Sada sam još više ubjeđeni da si ti deđal. I onda će reći, o ljudi, ni sa kim više neće moći ovako da učini. I onda će posle ga deđal pokušati da ga zakolje, ali ga neće moći zakliti. I kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, haza a'azamu šehadeten inda Allah, inda rabbil alamin. Kaže, ovaj mladić će imati najuzvišenije svjedočenje. Da se zato se je posvjedočio da on lažac, da nije gospodar, kaže kod Allaha na sudnjem danu. Najbolje i najveće svjedočenje će imati ovaj mladić. I zato pogledajte, subhanallah, pogledajte kako, e, kako mi govorimo kada nam zadesi iskušenje, zadesilo mi iskušenje. Pa čovjek popusti radi svog iskušenja. Subhanallah, vjerniku iskušenje samo treba da poveća njegovu vjeru. Da poveća njegovo ubjeđenje. Da poveća njegov iman. A ne da čovjek radi iskušenja popušta u svojoj vjeri. I zato pogledajte ovo sve o čemu smo spomenuli. Da će doći, da će reći čovjeku, da će reći čovjeku, ako ti proživi moca i majku, da će doći, da će reći da kiša pada, da će kiša pasti, da će reći nemoj tu da padne, da neće pasti. Znači, draga broću, to su sve stvari za koje nas je poslanik sallallahu alaihi wasallam pripremio Zakon naš poslanik alihi salatu wasalam kaže da se pripremamo da, da taj moment ako dočekamo, da ga dočekamo i kako da ga dočekamo. I onda uglavnom desit će se, poslije toga će se desiti da će Isa alihi salam ubiti, da će ubiti koga? Da će ubiti dečala. I rekli smo da svaki put kada ga vidi da će se početi da se topi. Međutim, međutim kao što je došlo hadisu kod Ibn Mađe, u sunanu hadisu da će ga ubiti. I nakon što ga ubije, pokazat će kako ga je ubio i pokazat će njegovu, krv. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao <coughs> da će biti ubijen, na vratima grada Lud. Na vratima grada koji se zove Lud, koji je jedan od današnjih gradova u današnjoj, u današnjoj Palestini. Normalno, vidit ćemo. Još jednom kažem, ovdje je normalno detalja e, koje možda još nismo spomenuli. Međutim, pogledajte. Mi, ko uči, ako uči. Poslanik sallallahu alaihi sallam je na svakom zadnjem tešehudu traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga sačuva u četiri stvari. Jedna od tih stvari je šta? Jedna od tih stvari je Dajjal. Poslanik sallallahu alaihi sallam je također rekao da onaj koji nauči deset ajeta, deset prvi ajeta sura kef, Kahf, da će ga to šta? Da će ga to zaštititi i sačuvati od deđala. I zato još jednom kažem, ako se vratimo, ako se vratimo na sunnet poslanika alaihi salatu sana, i pogledamo u kakvim prilikama i kako je poslanik sallallahu alaihi salam spomenuo deđala, vidjet ćemo da ga je mnogo, mnogo spominjao. U smislu da je mnogo ukazivao na njega. I zato ukazivanje o deđalu je mnogo bitno. Zato bi želio sada ovdje da malo samo dotaknemo se najvažnijih pouka i poruka ono što možemo da vidimo u ovoj pojavi koja se zove pojava država. Draga braću, prva stvar. A to je, zbog čega ovo spominjemo? A to je spominjemo ovo. Zato što ako budemo, kao što smo rekli na početku, ako za ovo iskušenje budemo spremni, za svako drugo iskušenje ćemo biti spremni. Zatim, te neke stvari koje imamo u koji, koji se spominju kada se spominje Dajjal. Neke od tih sličnih ti stvari vidimo svakodnevno. I zato danas vidimo, da ne kažemo države, da ne kažemo društva, vidimo pojedince koji misle da oni sve mogu. Pa kaže, ne bila ima koji kaže ja sam Bog. Ja mogu ovo, ja mogu ovo, ja mogu. Znači ljudi u jednoj oholosti, u jednom nivou oholosti. Druga stvar, Za danas nismo svjedoci kako jedni ljude, jedni ljudi odvraćaju druge ljude od Allahove vjere. Jesmo danas svjedoci toga? Svjedoci smo danas toga. I zato vidimo koliko je danas ljudi koji bi počeli klanjati, koji bi počeli postiti. Međutim, da nema onih <clears throat> koji odračaju od toga. Nekada znaju to biti roditelji, nekada znaju to biti bližnji, nekada zna to biti na poslu. Međutim, odračaju. Odračaju Allahove robove od Allahove vjere. I zato najgori kod Allaha subhanahu wa ta'ala oni koji odračaju od Allahove vjere. I zato pogledajte mudrost u islamu džihada. Šta je džihad na Allahovom putu? Džihad na Allahovom putu je radi Nije džihad da neko nasilno uđe u islam. Jer kada muslimani dođu negdje osvoje neko mjesto, moraju li ti ljudi ući u islam? Ne moraju. One mogu da ostanu na svojoj vjeri. I uživaće će sigurnost. Imat će prava kao građani. Ne moraju da promijeni, promijene svoju vjeru. Ako uđu nasilno u vjeru, nisu pravi muslimani. Oni su da lice ili su nešto drugo. Međutim, taj džihad dolazi da omogući onima koji hoće islam da prihvate islam. I to je mudro džihada. I zato se muslimani ponose sa džihadom. I zato kada govore o džihadu kažu dolazimo, dolazimo, govorili su kroz istoriju, dolazimo da ljude izvlačimo iz robovanja ljudima u robovanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato ovom kazivanju. Prvu stvar koju možemo vidjeti pouku iz ovoga jeste da čovjek mora da bude jake akide. Da čovjek bude ispravne akide, ispravnog vjerovanja, jakog vjerovanja. I zato, draga reći koliko puta govorim o važnosti dersova, o važnosti akide, važnosti ubjeđenja. Da čovjek vjeruje onako kako je došlo u Kur'anu i sunnatu poslanika Ne da vjeruje u neke stvari koje su ljudi izmislili, koji su uzeli iz drugih vjera, gdje zapostavljaju svoju pravu vjeru, nego onako kao što je došlo u Kur'anu i sunnetu. I zato je došlo u predaj <coughs> koji je spomenuo Ebu Nuaym sa Hasan Sanadom, kao što kaže Hafiz ibn Hajar, od tabina koji, še, se zove Hasan ibn Atije, da je rekao da će od Dejjala, u to vrijeme kada se pojavi Dejjal, da će se spasiti od njegovog iskušenja, samo 12.000 muškaraca i 7.000 žena. Znači, islamski učenjaci ovu predaju, tako da kažem, uzeli se jednom rezervom. Zato što nije prenešeno kao hadis poslanika, alaihi salatu wasalam. Međutim, Hafiz ibn Hajar kaže da ovaj alim koji je bio poznati, poznati alim iz generacije tabina, znači generacija koja dolazi odmah poslije ashaba, da je ovo sigurno čuo možda kao riječ poslanika, alaihi salatu wasalam, i da je to, međutim, prenio kao svoj kao svojeg uma. Međutim, u svakom slučaju, ko će biti spašan u tom vremenu? Samo ljudi koji su jake vjere. Ljudi koji znaju, koji su razumijeli vjeru kao što je došlo u Kur'anu i sunnatu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Sad je druga stvar. Jedna stvar koja je veoma bitna. Koju vidimo u ovom kazivanju. Mi ovdje vidimo kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam na one događaje i na one pojave koje su bitne, kako je na njih ukazivao i kako je govorio i kako je upirao svojim prstom. Pa je spomnio Dejjal. Spomenuo je pojedinost. Spomenuo je kako izgleda. Kada će izaći. Zato što je pojava Deđala šteta za ovaj umet. I zato što će nanositi iskušenje ljudima. I zato nemojte se čuditi kada vidite islamske učenjake kako ukazuju jasno i ponekad imenuju određene pojave, određene ljude, određene događaje koji donose laže. I zato deđal znači lažac. U arabskom jeziku deđal znači lažac. I zato je doslovno nekim hadisma poslanika sallallahu alaihi wasallam da će prije deđala da će se pojaviti ljudi lažovi. Da će to biti uvod za dolazak samog deđala. I zato koliko je danas ljudi koji lažu. Ali lažu na račun Allahove djelašanuhu vjere. Koji iskrivljuju Allahovu djelašanuhu vjeru. Govore u ime vjere. Govore. I zato vidite da Alhamdulillah kako Allah Đelešanu dao ulemu ehli sunnata val džemata koji kazima na takvu pojavu. Koji ukaziva na onu koji iskrivljuju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Zatim sljedeća stvar. Stvar koja je možda najbitnija koju smo spomenuli, ali želim da malo razmislimo o njoj. A to je, draga braću, <clears throat> kada nas zade se iskušenja, iskušenja dolaze da se naša vjera vidi. I ako smo iskreni, to iskušenje će samo učustiti našu vjeru. Neće nas poljuljati u smislu da budemo gori. Znači, to isto primjer kada danas, na primjer, čovjek kaže, e, slušaj, je danas je društvo tako i tako, ne moramo se malo mijenjati. U smislu da se mijenjamo na račun vjere. Da ostavljamo vjeru. Pa čovjek ako se nađe negdje u društvu sa ljudima koji su oko njega, koji ne znaju. Znači trebali bi ti ljudi da postanu bolji, a ne taj čovjek da postane gori. Znači ti ljudi koji se nalazi oko nas, koji ne razumiju Allahu Đelšanu vjeru, ti ljudi trebaju postati bolji. Ovo zapamte dobro. A ne da mi postanemo gori. Međutim, mi ponekad kaže čovjek, slušaj, kaže, ode ja malo, kaže, da daletim, da govori, da onda čovjek postaje, pa što ste to uradio? Ma kaže da ljudi ne bi rekli. Pa ti ljudi, ti trebaš njima pojašnjavati, a ne da oni tebi pojašnjavaju. Ako ti ostaviš nešto radi ljudi, pa ti ljudi su tebi pojasnili to i rekli ti kako to više ne trebaš raditi, ti si ostavio, ili kako to trebaš činiti, što je haram i ti si to počeo Draga braća, iskušenja dolazi. Da čovjek pojača svoje objeđenje. I to zapamtite. Nema čovjeka da nije iskušan. Nema čovjeka da nije iskušenjima. Svaki ima svoje iskušenje. Međutim, čovjek tada samo povećava svoj vjer. I zato pogledajte onog mladića koji će reći, nakon što ga prepolovi, to je samo povećalo. To je samo moje, povećalo moje znanje o tebi i kosti. I zato pogledajte danas. Dođe čovjek i kaže, imam iskušenje sa namazom počeo sam klanjati, počeo sam klanjati, nagovaraju mi da ne klanjam. Dođe čovjek kaže, ostavio sam ovaj haram, došlo mi iskušenje. Ostavio sam ovaj haram, došlo mi iskušenje. Hoću da radim ovaj sunne, došlo mi iskušenje. Čovjek svaki put, sve što hoće više hajra, dolazi mu više iskušenja. Sve što čovjek hoće više hajra, dolazi mu više iskušenja. I kada nema iskušenja, to znači da nešto sa čovjekom nije u redu. Ne znači to s druge strane, da to znači da je čovjek uvijek potlačen, da je vaki. Ne nego čovjek mumin, pravog imana, u tim iskušenjima osjeti slast. U tim iskušenjima osjeti slast. I zato koliko je samo gorko, koliko su samo islamski učenjaci, ashabi i drugi nailazili na poteškoće kada su pozivali ljude da vjeruju Allahu Đelešanu. Kada su ljude pozivali Allahu Đelešanu, jesu nailazili na poteškoće, normalno jesu nailazili. Ali čovjek da nailazi na te poteškoće, Allah mi to je slast. Svaki čovjek, i vjernik, i nevjernik, i kafir, i nekafir, i mušrik, ne, može da mu prođe njegov dunjaluk, a da nema nekih poteškoća. Ima tog čovjeka da nije naišao na poteškoće u životu, nema ga. E zamisli ti prolaziš kroz poteškoće, međutim Allaha radi. I dok ljude pozivaš ka Allahu, dok ljudima govoriš o namazu, dok ljudima govoriš o ovome, dok ljudima govoriš o... Za to nije slast. Ti znaš da pozivaš uzvišenom Allahu. I zato, cijena braću, napominjem vas na ovu stvar. Napominjem vam da pozivate uzvišenom Allahu. Jer danas, ako smo iskreni, i ako smo svjesni džahla i neznanja u kojem živi naš narod i ljudi oko nas, Allahami, to treba samo da poveća našu volju da pozivamo. Pogledajte, koliko danas ljudi neće na namaz nikako. Koliko danas ljudi će opsovati. Allaha ne udu Koliko će ljudi reći riječi kufra? Koliko ljudi je ovo? Koliko? Mi gledamo. Bili da nas mogu da vidi čovjeka da se nalazi u ovakvoj prostoriji da ispod njega vatra, iznad njega vatra, s desne strane vatra, s lijeve strane vatra, e, jede vatru, e, spava na vatri, pokriven vatrom, zidovi od vatre. Minutu jednu da ga gledaš, ne bi mogao. Pa šta misliš? Šta čeka čovjeka koji pred Allah ode bez namaza? Kako si onda hladnokrvan? Kako smo hladnokrvni? Prema babama, majkama, dedama, nenama, braćama, sestrama koji ne obavljaju namaza. I prolazimo ono fino pored njih. Normalno, fino se obhodimo prema njima. Ali moramo da budemo svjesni da ljudima govorimo namazu. I ko će im govoriti ako im nećemo mi govoriti? Ko će im govoriti ako im neće govoriti onaj koji spoznao tu stvar? Hoće im govoriti oni koji su vjeru uzeli da samo radi biznisa i profita i samo, samo mašla, sve odlično ljudi, samo, samo, samo nek stoji na čemu jesi. Nikad ljudima neće pojasniti značenje namaza. Zato što ga i sam ostavi, ako igra lopte, ako ovo, ako ovo, neka. Nije bitno, mora se, mora se ispojiti. Hoće li ti ljudi narod, po, pojasniti važnost namaza? Draga braćo, draga braćo, to su naši bližnji. To su naši bližnji koji su nas radili, koji su nas prali, koji su nas čuvali. Zar njima ne govorimo o namazu? Ovo vam spominje zato što mora tu biti iskušenja. Mora tu biti iskušenja. I mora uvijek čovjek da ima iskušenja. Ali vjernik, vjernik zna kako da se nosi sa iskušenjima. Ljudi Allahom je oko nas, koji žive sa nama. Ljudi su robovi. Ljudi su zarobljenici. A mi neke od njih možemo da oslobodimo sa samo sa nekoliko lijepih riječi. Koliko danas ljudi danas u bludu, u znaluku, u alkoholu, u dunjaluku, umiraju, umiru, ginu, e, radi alkohola, radi ovoga, bolesti. Pa pogledajte samo sada. Nema kakvih bolešćina, nema. I pogledajte kako ljudi umiru od svakakvih bolesti. I ljudi kažu, subhanallah, kako? Kako ovo, kako ovo, kako ovo. Niko ne gleda odnos prema Allahu, subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, mi trebamo da udovoljimo svom gospodaru subhanahu wa ta'ala. I tražimo da udovoljimo Allahu Đalešanu, ne da udovoljimo ljudima. I zato moramo govoriti. I zato pogledajte zbog čega su poslanici nailazili na iskušenja. Zato svaki poslanik se lijepo obhodio i na najljepši način je pozivao narod. A nije uvijek u svoj narod. Nego gdje je trebalo da kaže obožavajte Allaha. Jer ovi drugi, znači ima nevjernika Znači on će se reći fino za tvoj islam, ti smaš fin musliman, dobro musliman, ja to poštijem, nekad, ali ne me pozivati. Ako počneš govoriti ja da ne bi je bola u džahannemu dželstva, nemoj me strašiti. Još me kaže, nemoj me bola prepadati. Poslanici su došli da ljude pozivaju da robuju samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Da ih govore riječima svoje vjerovanje i svojim srcem i svojim djelima. I zato, draga braćo, iskušenja tu mora biti. Zatim također, što ćemo vidjeti iz ovoga, a tu sam nismo spomenuli, a to je da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da ako se čovjek zadesi u vremenu i mjestu kada se pojavi deđal, poslanik je rekao neka ne ide njemu, neka bježi daleko od njega. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, ako izađe deđal, a ja tu budem, fa ana hađiđuhu. Kaže, ja ću, ja ću sa njim riješiti. To jest, ja ću izaći pred njega, ja ću sa njim to riješiti. Kaže, ako ne budem ja tu, Svaki čovjek je odgovoran za sebe. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao da ako budeš živ u tom vremenu, kada dođe Dejjal i uđe u to mjesto, bježi od njega. Nemoj misliti da si ti da si musliman, a? I da ćeš moći to da izdržiš. Ne nego bježi od njega. I zato ista takva stvar je došla i kada je u pitanju borba, kada je u pitanju džihad. Poslanik alaihi salatu Kaže, neka niko od vas ne priželjkuje susreca ne neprijateljem. Ali ako se nađe, fesbut, neka izvrši. Ako se nađe, neka bude poslije, nek ne okreće leđa. I zato, tu je da, da kažem, jedno uopšte veliko pravilo. A to da čovjek mora da bježi sa mjesta gdje može da bude iskušan. Gdje su harami, gdje su žene, gdje ovo. Zato dosta puta dođeš i vidiš mladog čovjeka kaže, subhanallah, velika iskušenja. Ono danas, daleko od toga iskušenja. Čovjek vidi iskušenja i gdje treba i gdje ne treba. I gdje mora da ide i gdje ne mora da ide. Međutim, jedno veliko pravilo je da čovjek ne ide na mjesta gdje može biti iskušan. Da ide daleko od harama, da ide daleko od prilika, gdje može sam zapasti u iskušenje. I zato klonite toga. Znači, mnoga, mnogi mjesta E, mnogih prilika, kažem, preko interneta, priča s ovim, s onim, znači čovjek treba da se kloni i može da bude iskušan. Jer čovjek misli sebe. Misli da može, međutim, kad upadne, gotova stvar. Zatim, još dvije stvari koje ćemo spomenuti za kraj. A to je, obratite pažnju na onaj događaj kada će se dvije skupine muslimana, kada će se sukobiti muslimani sa rimljanima. I šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem za zadnju trećinu? Da će ostati, da će pobijeti i da će zato biti nagrađeni da nikada neće biti da nikada neće biti iskušani. To je jedno veliko pravilo koje spominje bilo Qayyim, rahmetullahi A to je da poslije dobrog djela dolazi dobro djelo. Najveća nagrada za dobro djelo da ti Allah da da učiniš drugo dobro djelo. Najveća nagrada kada ostaviš neki haram jeste što će Allah kasnije sačuvati od nekog harama. Najveća kazna za loše djelo, što te Allah poslije toga neće sačuvati od lošeg djela. I zato čovjek da obrati pažnju tu stvar i da svaki e, moment korištenja snage dok je zdrav, da će ga uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala za to nagraditi. Još jedna stvar, a to je što vidimo vrijednost Kur'ana. I vidimo da najjače oružje vjernika muslimana je šta? Je Kur'an. I zato poslanik alihi salatu wasalam je rekao ko prouči, ko nauči ko nauči deset ajeta i sure El Kef, prvi deset ajeta i sure El Kef, Allah će ga sačuvati iskušenja I rekao je ko od vas, ko se susretne sa Dejjalom, neka mu prouči početak sure El Kef. I zato ste vidjeli, vratite se na naše tumačenje sure El Kef. Vidjet ćete da smo rekli i spominjali zbog čega prvi deset ajeta. Zato što, I zato, jer kaže imam vi ko razmisli o tih deset ajeta i upije značenje tih deset ajeta, Znači, razumije o čemu govore ti ide. Ti ja govore o dunjaluku i tako dalje. Biće siguran tog fitnaluka. I zato također što na početku sura ili Kehf imamo kazivanje onim mladićima u kojem su stvari govore o iskušenju sile. O iskušenju čega? O iskušenju sile. Znači kako su ovi odračali od Allahove Đalašanu vjere, međutim bili su strajni. I dađal čisto tako ljude odračat od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari jačinu imana, i da nam podari da se odazi da ustrajemo na iskušenjima ovog vremena i na svim drugim iskušenjima koje nas mogu zadesiti i da učini da presanimo, da sretnemo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a da uzvišeni Allah bude zadovoljan. Sa nama akulu qavli hada, wa astagfirullahi li wa lakum fastagfiru.